njyewe icyo novuga ku bijyanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana ku bijyanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro nukuri ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya byo nibaza yuko abarundi babandanya kubana nyakubana wibaza iki wibaza iki muritegurirwa na radiyo isanganiro wibaza iki ndabaramukije mwebwe mwese mubandanya gukurikirana radio isanganiro ndabaha n'ikaze mu kiganiro wibaza iki ikiganiro kurikirana umunsi nk'uyu nk'aya mango wibaza ko uyu munsi bamwe mu banyarumonge batunzwe n'ibikorwa bikorwa ari habonetse umuyaga nkuba nibo batubwira icyo bibaza ku bukene bw'umuyaga nkuba burangwa muri icyo gisagara ni mu gihe bavuga ko icyo kibazo gisa n'icyabarengeye akanetse Pablo wagiye wabona ijana gutunganirije wibaza ko uyu munsi abenegihugu bategerezwa kutunywa dukanye ikibazo cy'umuyaga nkuba aha muri kino gisagara cya rumonge mbona gisa n'icyatubereye akayobera abahinga njyewe ndiko ndaraba ahubwo sinzi twebwe turarankura amata tukarindira yuko turonka umuyaga nkuba kugira ngo tuyakanyishe ariko n'ukuri ndabona neza regidezo itaduha umuyaga nkuba kugira ngo dushobore gukanyisha aya mata yacu n'utu tunyobwa tundi abenegihugu bakenera kunywa dukanye turakorera mu ruhombo rudasanzwe kandi urwo ruhombo ruca rutuma rukwegana n'abenegihugu na twebwe turaheza tukabivuga iyo turankurira iyo barangurira nabo nyine ntibaba bakeneye ko tudandaza duhomba kandi natwe turi ko turahomba ntituba tukisaba komande ikwiye nk'uko tubishaka kubera iki kubera ko dukorera ku bwoba bw'uko umwanya uwo ari wo wose amatara ataboneka amata agaca dupfana abantu bo mu makafetariya turamerewe nabi cyane hejuru y'ubwo bukene bw'umuyagankuba aha unsanze nsanzwe nkora akazi ko bukwaferi nkakora muri saro nsanzwe nkoresha umuyaga umuyagankuba wa regidezo mu bisanzwe iryo kena ry'umuyagankuba ni ukuri aho tubona kuva mu gitondo twiriwe twicaye ngaha nta n'umuriro twigeze turonka kandi biba tubabaze cyane nka twese usanga dufise imiryango dusumira nk'ubu barakenera yuko tubunganya muri bimwe bimwe kuva mu gitondo atamubiri ubonetse urumva umuryango nk'ubu bacabiririrwa amazi ni ukuri biraduhanze kandi biratubabaje kanini kubera ashobora kuyirirwa umuriro utajwa uza mu ijoro nawe urinze ujya mu ijoro naho uza make ntacyo wigera udumarira cyangwa ngo udufashe aha unsanze aha ni ku kazi ni ahantu tudandariza akavunde tukongera tukagakubira kuri aya mamashini nyine ubona ngaha eh. aya mamashini ubona ngaha akoreshwa n'umuyagankuba eh. ikibazo cy'umuyagankuba ngaha mu rumonge si ukuvuga ngo ni muri ino minsi gusa eh. tukimaranye imyaka itari mike kuko nk'ubu untanze akarorero aha turashobora kuronka ibintu dushobora gusya kuri aya mamashini bigashobora kumara nk'iminsi itatu ine atamuriro turose bikiri ngaha a ikibazo cy'umuyaga nkuba ngaha cyaratunaniye gutorera umuti twe kubera turi abantu bato bato e, je nsanzwe nkuba ibivunde nkoresha imashini imashini dukoresha niyo umuyaga nkuba je ico ndabivuga ko umuyaga nkuba kweri turabona yuko na twebwe tumerewe nabi e, turamerewe nabi kubera iminsi nk'ibiri canke ine irashobora guhera umuyaga nkuba utaje nk'iyo rero umuyaga nkuba utaje n'ababose bacu baguma baturondera ko amafaranga naho urumva tutakoze ntidushobora ntidushobora kubereka aho tuyakura mm. eh, nicyo gituma twebwe dusaba kweri ko bodufasha umuyaga nkuba ukaboneka regidezo ikava hasi ikadufasha kweri kugira turonke umuyaga nkuba ahubwo ikibazo cy'umuyaga nkuba cabaye akayobera abahinga aha mu gisagara cya rumonge kuko ubwa kera twebwe tucirukanga turondera umuyaga nkuba kwari ukugira ngo nkumbure umuntu ashobore kwikenura mu rugo mu muryango urabona umuyaga nkuba iyo uhari umuntu akora ibikorwa bitandukanye hari uvuga ati jewe nahora bingora kuronka ingene ngorora gahuzu ariko ndonse umuyaga nkuba nzokagorora umuntu akavuga ati jewe nahora ngira ikibazo cyo kunywa amazi akanye canke kubika amata ugasanga nkumbure niyo ushoboye kuyaronka ubuntu ushobora kuyabika ikibagwiwe coco naho wovuga uti nziganye udufi two mu kiyaga canke akaboga kugira ngo nkumbure ejo canke hirya ejo nshobore kugafungura mu gihe bibaye ngombwa ubu ntibigikunda guko niyo ukaguze kubera ico kibazo c'umuyaga nkuba kakuborera ko ugaca usanga icyo wari ukeneye gukiza n'icyo wishe umaze kuba amatara hanyuma ukasanga iminsi yose utaha mu kizime na kamaramaza icongeye ko none twahora dusharija telefone muhira uyu munsi telefone ntitugishaririza ni ukuvuga ujya gusembera ku ufise plaque solaire uyu muyaga nguba tutawukoresha tutawuronka ni canke bigenda gute oya ikibazo cy'umuyaga nkuba ngaha mu rumonge turafise ingorane bimaze igihe gushika ubu twebwe abanyagihugu ntidutahura icyo bivako hanyuma ingorane rero zitugaruka ko twebwe twebwe cyane cyane abantu b'abapfasoni turagira ingorane ku byo dutunze ku byo turya ku bana umuyaga nkuba uratuma tugira ingorane cyane aha unsanze ni mu imwe bita eh, sekretariya publike aho twandika ibintu nk'abanyagihugu batuzaniye urashobora kuza eh, isaha imwe ugacucika ubwo nyine nayo eh, nk'imashini nk'akarore wayo iri kirakora ugacucika ucika cyangwa ukazuza biratuma imashini yononekara iki nacyo nk'ubuzima buzima bwa none biratwononera ubuzima kubera ntituronke tuba abantu dusanzwe tubayeho kubera ibi'i bituma n'ubuzima buduhagarana mu miryango ntishobora gutunga imiryango abana ntibashobora kubigisha mu gihe dutunzwe n'ubuvuzi dukora abanyagihugu baza tukabatunganiza kubera tufise umuyagankuba mugabo umuyagankuba n'ubu ni ingorane ni ingorane aha mu rumonge cyane cyane nk'abantu bakoresha umuyagankuba mu buryo bwo kubaho jenda umusuderi wo ngaha mu rumonge ni ukuri mutama ikibazo cy'umuyagankuba twebwe nta n'ikintu na kimwe ubuye twebwe ubu maze tunabibona mwubuye twebwe dusa n'abantu babihebye twebwe ubuye n'inzara iragomba kutwicira ngaha mu rumonge kubera ku buryo bw'umuyaga nkuba twebwe urabona nk'ubuye twari turiko turasudira ngaha twakora umuryango bakora umuryango umuryango twakora nk'amasaha atatu mugubu umuryango turashobora kuwukora nk'iminsi itatu kugira ngo dushikirwe mu kubigura akora nk'abantu bato bato nka twebwe bica bitugora kugira tugirene turonke ayo mere kuza kubigura mu isoko kandi igiciro ari kirekire twebwe nk'abanyagihugu tuvuga duti leta yari ikwiye kuraba by'ukuri ikibazo cya regidezo nimba hari ingorane z'uburyo leta igashyira uburyo muri regidezo nimba regidezo nayo itari kwirakora neza bakaraba abo bakozi babo bakaraba ingene nkumbure bo bahugura canke bakabakebura bakabakubita bakabavunira akagohe kugira ngo bakore umurimo wabo neza abanyagihugu baronke umuyaga nkuba nkumbure nimba hari ikibazo cyo eh, giturutse kubera ingomero z'imiyaga nkuba eh, zitagifise ububasha bwo gutanga umuyaga nkuba ukwiye ku buryo abanyagihugu bashobora kuronswa umuyaga nkuba bagire icyo bokora kugira ngo nkumbure ejo cyangwa hirya y'ejo umuyaga nkuba uboneke ukwiriye ariko ikibazo naho babona bati naho twovuga naho twokora ntibyokunda babwira bamenyesha abanyagihugu bati umuyaga nkuba ntukiboneka ukwiye kubera imvo izi n'izi n'izi n'izi n'izi n'izi kugira ngo nabo bamenye ingene bisuganya ubundi twarengewe ubwa mbere ni uko eh, leta yoshira ikibazo imbere ikagihagurukira kuko ariko turabyumva no hirya no hino turumva yuko umuyaga nkuba n'ahandi barira ariko iwacu hoho dufate birarenze icokogwa ni iki ni uko leta yofata icyo kibazo nka nkama igashyiramo uburyo bwinshi kugira ngo nimba regide zoyoba ifise uburyo buke ibugwize hanyuma nayo ihe umuyaga nkuba abanyagihugu icyo ni kimwe cyoshoboka cyangwa ikindi nacyo cyoshoboka ni uko eh, leta yogabanura amakori kw'ibi bikoresho byinjira bitume natwe tujya tworoherwa tukajya tujya kurondera eh, ibi bita imishwarara y'izuba plaque solaire kugira ngo tubikoreshe mu kurindira yuko regidezo yotuma itanga umuyaga nk'ukwiye ikindi mbona cyoshoboka ni uko leta nyine yogwiza amabaraje amabaraje nayo ngira ngo twe tubona yuko leta niyo yoshobora kugira icyo ikoze nayo twe nta na kimwe tubona twokora atari leta yonyine twe ahubwo turasaba yuko eh, abashefu eh, ba regidezo tuvuge leta bakadufasha kweri bakaraba ati abantu babayeho ku bw'umuyaga nkuba ku bw'umuyaga umuyaga nkuba utabonetse nta muntu aronkaho aho yikubita ubandanye ukurikirana radio isanganiro njyewe icyo nuvuga ku bijyanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana ku bijyanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro nukuri ukuri ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya byo nibaza yuko abarundi babandanya kubana nyakubana wibaza iki wibaza iki